Bab 8. Ora suwe saka lakon mau, banjur ana wong akeh banget kang padha suwan Gusti Yesus. Mongko ing kono ora ana pangan. Gusti Yesus banjur nimbali para rasul lan ngandika, "Aku mesakake banget karo wong-wong kuwi. Wis telung dina ana ing kene, padha ngetutake aku. Mongko ana ing kene ora ana sing dipangan. Yen tak kon mulih ngono wae, wetenge kodhong" gek padha ambruk ana ing dalan mongko ana sing omahe adoh para rasul padha matur kados pundi sagetipun pikantuk tetedan cekap kangge tiang semanten kathahipun wonten ing panggenan ingkang mencil mekaten Gusti Yesus ndang kowe padha duwe roti piro wangsulane para sekabat wonten pitu Gusti Yesus nuli wong-wong mau padha lungguh ana ing lemah panjenengane banjur mundut roti pitu mau nuli ngaturake panuwun marang Gusti Allah. Sawise kuwi banjur nyuwil-nyuwil roti mau tumuli diparingake para rasul supaya diedum-edum marang wong akeh. Para rasul banjur padha nglakoni kaya sing didhawuhake dening Gusti Yesus. Para rasul uga padha duwe iwak cilik-cilik sawetara. Sawise ngaturake panuwun marang Gusti Allah tumrap iwak-iwak mau. Gusti Yesus nuli dawuh marang para murite supaya iwak kuwi iya diedum-edum. Wong kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Cacahe wong sing padha mangan mau wetara ana 4000. Wong-wong mau banjur padha didhawuhi mulih. Para rasul nuling lumpukake turahane roti oleh pitung wakul. Gusti Yesus lan para rasul banjur enggal-enggal padha numpak prau. tindak menyang Dalmanuta. Ono wong Farisi sawetoro podo sowan Gusti Yesus, banjur podo pepantahan karu panjenengane. Wong-wong Farisi mau arep nyoba srana podo nyuwun Pratondo. minangka bukti yen Gusti Allah rena marang panjenengane. Gusti Yesus ngesah banjur ngandika apa sebabe wong-wong saiki kok padha njaluk pratandha ora aku ora bakal aweh pratandha sing mengkono kuwi wong-wong mau nuli padha ditilar dening Gusti Yesus panjenengane nuli minggah ing prau meneh banjur tindak menyang sabrangi segara para rasul padha lali nggawa roti sing cukup ana ing prau kuno mung ana roti siji Gusti Yesus ngandika sing padha waspada karo ragine wong Farisi lan ragine Herodes. Para rasul banjur padha rarasanan. Gusti nggone ngandika mengkono mau, rak merga awake dhewe iki ora padha nggawa roti. Gusti Yesus perso nggone padha rarasanan, mulane banjur ngandika, "Apa sebabe kowe kok padha rarasanan, bab nggonmu padha ora nggawa roti? Apa kowe meksa durung padha ngerti?" apa pikiranmu wis ketul? Kue rak padha duwe mripat, apa ora ndeleng? Uga padha duwe kuping, apa ora krungu? Apa kue padha ora kelingan nalika aku nyuwil-nyuwil roti limo kanggo menehi mangan wong limang ewu kae? Pirang wakul turahan sing kok klumpukake. Wangsulane por sekabat. Kalih welas. Gusti Yesus banjur ndangu meneh. Banjur roti pitu sing kanggo wong patang ewu kae. Pirang wakul turahan sing kok klumpukake. Wang sulane para rasul pitu. Gusti Yesus banjur ngandika, "Apa kowe meksa padha durung ngerti?" Gusti Yesus lan para rasul tindake wis tekan ing desa Betsaida. Banjur ana wong wuto sing disowanake ing ngarsane. Gusti Yesus disuwun supaya kersa ndemek wong wuto mau. Panjenengane banjur ngasto tangane wong wuto mau dituntun menyang sanjabane desa. Mripate sing wuto mau dikecoi, nuli numpangake astane ing mripate wong kuwi. Banjur ndang, "Apa saiki kowe wis bisa weruh?" Wong mau banjur tumengo sarta mangsuli. inggih kawula sumerep tiang-tiang nanging ketingalipun kados wit-witan ingkang sami melampah. Gusti Yesus banjur numpangake astane meneh ing mripate. Wong mau ngudi supaya bisa ndeleng. Mripate nuli dadi waras lan bisa ndeleng kanthi cetha. Wong mau tumuli didawuhi mulih dening Gusti Yesus lan diweling. Ojo bali menyang desa kuno. Gusti lan para murite padha tindak menyang desa-desa ing sakiwa tengene kutha Kesarea Filipi. Sajrone tindak Gusti ndang wong-wong padha ngarani aku iki sapa? Wangsulane werni-werni wonten ingkang mestani Nabi Yohanes Pembaptis. Wonten ingkang mestani Nabi Elia, wonten ingkang mestani salah satunggalipun nabi. Gusti banjur ndangu meneh. Layan kowe dhewe kepriye? Aku kok arani sapa? Rasul Petrus wangsuli, panjenengan menika Sang Kristus. Gusti Yesus tumuli weling wanti-wanti marang para murid supaya aja padha kandha-kandha bab kuwi mau marang sapa wae. Gusti Yesus banjur wiwit nyethakake marang para murid bab putraning manungsa kang kudu nyangga kasangsaran akeh. Panjenengane bakal ditampik dening para pinituwa, dening para pengedening imam lan dening para ulama. Malah putraning manungsa mau bakal disedani. Nanging ing telung dinane bakal wungu meneh saka ing sedo. Kabeh mau dingandikaake dening Gusti Yesus marang para murid kanthi blak-blakan. Krungu kang mengkono mau, Rasul Petrus banjur ngaturi Gusti Yesus sarta nyaos pepenget supaya aja ngandika sing mengkono kuwi. Gusti Yesus banjur minger, ngungkurake Rasul Petrus, mirsani para rasul karo ndukani Rasul Petrus. Iblis sumingkiro. Pikiranmu kuwi pikiran cara manungso, dudu kaya sing dadi kersane Gusti Allah. Gusti Yesus banjur nimbali para murid lan wong akeh liyane sing ana ing kono supaya padha sowan ing ngarsane. Pangandikane, sing sapa ndherek aku kudu nyingkur awake dhewe, ngangkat salibe, banjur ngetut buri aku. Sebab sapa sing ngeman uripe kuwi malah bakal kelangan. Nanging sing sapa kelangan uripe mergo nglabui aku lan Injil, bakal nemu urip sejati lan langgeng. opo to paedai menawa wong duweni jagat iki kabeh nanging kelangan nyawane mesti ora ana paedai ora ana barang siji wae sing kena digunakake dening manungsa kanggo nebus nyawane sing ilang mau sapa sing isin ngakoni aku lan piwulangku ana ing jagat sing kebak duraka lan piolo iki putrane manungsa ya bakal isin ngakoni wong kuwi besok samoso rawuh kanthi ngagem kamuliane Sang Rama ingiring dening para malaikat suci